en teer die stede te gaan haal zodat die priesters en die leviete daarvan kon leef, soos die Heere dit voorgeskryf het. Die mense het dit met vrymoedigheid gegee, want hulle was baie blij dat die priesters en die leviete weer hulle werk kon doen. Hulle het hulle dienstbeerte in die tempel getrouw nagekom en ook die rechte offers vir die volkse sondes gedoen, soos die Heere verwacht. Net so het die tempelsangers en die hekwachte ook hulle taak uitgevoer soos dit dier David en sy sien Salomo voorgeskryf is. Dit was alreeds in die tijd van David en Asaf die gebruik om muzikanten en sangers te hee wat die lofprysing in die tempel tot eer van God geleid het. In Sere Babel en Nehemia's tijd het die mensen elke dag gezorgd dat die sangers en die hekwachte genoeg kost gehad het. Hulle het ook vir die leviete die deel gegee wat hulle toekomt. Die het weer op hulle beerd gezorgd dat die priesters ook hulle deel kry.